ujar leng wau anenggih kocapo kang kinaris nambeting cinarito iku warnani ro ing kraton ngamarto ya merentani kraton ngindro ngindro prasko inging duk rikala semana kaluka yen to satrumara satu mati jalma moro mlayu Kukil kukilomi bareng ngumpuli keraton jungkal kapisanan pelak kami dolun tak ludiro. pelakuning migo piniak barat-barat katon mangemper nyoto yen to gedhe pangaribawaning kraton ngendro prasko Kota poing yang lenggah Anung Dampar Kencana Duk Rikala Sumana Dampar iku kalengganira Prabu Yudhistira. Ing dasa mangke ing wasaning kraton Putra Pandu Dewanata Raden Wijakangka ya Prabu Anom Puntadewa. Dewa. nunggak semi marang Narendra Ngendra Prasta duk rikala semono, Prabu Yudhistira mangkraken ingkang Rai Kambal Raden Nakula tun Raden Sedewa angayunaken ingkang rayu Raden Janaka ya Bambang Permadi sedaya para kadang sawis sungkem andhek kumari keluar beber kunca wonten abiyantara apa dene Raden Arya Werkudara ya Raden Wijasena sumrambahing para adya bala inggih wonten ing pasiban Jawa mlabar pindho Jaladri sirtanono kang samya sabawa sak sirping pasuran kawijil pangandikane uta keparang lucitaning griya ayo Kerto bir budi bawa laksana dening utamaning nata berbudi bawa leksana liring kang bawa leksana mangkana no. agung genya paring dono Angge kanjar saben dino kang perbudi netepi sabdaning nata Kadangipun kakang Dimas Werkudara. Apa eh, mbarep kakangku? Aja nganti kaget pamikir Dimas pun kakang timbali maju. Sak durunge mbarep kakangku lenggah, aku sonong paswanan netepi marang kewajiban. ora liwat pangabektiku tanpa nono iya dimas pun kakang tompo Arjuna semunuga ora kaget ing pamikir pun kakang timbali dat kapun didhawuh pengendika dalem koko prabu ingkang rumentah dumateng rayi dalem sakderipun koko prabu lenggah kula sampun ambeber lampit wonten paswanan kejawi saking menika keparung aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha iya ya pun kakang trimo pangastutinipun kakang tampanono kula nuwun inggih kaluhuran koko prabu kula pundi wonten mestaka Dimas menakulo lan sediwa prayoga nopi swan siro yayi. Kulon wun ngistakan dawuh koko prabu. Kulon wun ngistakan dawuh koko prabu. koko prabu. kajaba sangka iku. Marmane Dimas banjur pun kakang timbali. Ingkang perlu pun kakang bakal mundut katerangan pawarto kangus wis kapireng tumekeng negara Ngamarta. Miturut pekabaran tembang rawat-rawat bakul kang sinambi woro. Paman Prabu Bismoko Smedya kagungan kersa amemantu ora ana liya kejaba mung kadangmu ingkang kasebut sekaring kedaton diajeng Dewi Rukmini wah aku malah durung bisa ngaturake karena aku ora midhangetake pawarta lanjur pekabaran kang wis tinampa marang baru kakangku adiku sirukmini bakal didhawuhake karo sapa Yen miturut pekabaran kang wis pun kakang tampa bakal dipolokramake marang paman Pendhita Durna Gandeng rikala semana Pramak paman Prabu Bismoko wis gedhe lelabuhane marang swargi Kanjeng Rama. Apa dene Ibu Kunti Nalibrata ana kedadian inging kaya mengkene pun Kakang lan Dimas durung bisa nampa pawarta inging kanthi terwaca. Sangka panunipun Kakang aja nganti pun Kakang lan Dimas dianggep satriya ingkang banjur pan ngerti marang duga prayoga dupi ora pinaringan dawuh pun kakang kelawan Dimas ora sowan onong kraton ing Kumbino mula luwih prayoga Dimas jeneng si raja dikangelan tekno sowan ing Kumbino apa keporo nyata kabar iku mau apa kira-kira mung kabar kang angonyawara yen panjen keporo nyata Dimas enggal balyo pun kakang banjur kepingin mangerti ingkang wose para kadang kepingin banget bakal nderek mangayu bagio daupe pinanganten paman durno opo dini yayi rukmini yen mengguna aku mengkari manut opo kang dadi ngendika munanging aku duwe panun Ojo nganti permadiadiku nderek onong papan pasamuan nagung. Awit ingin tak khawatir lagi nganti adiku permadi melu raurung bakal ngegerke para putri-putri. Mulawatu iki cukup aku kang bukti lagi yang panjang ke poro nyoto baru kakangku tak derake karu kembaran iku. Permadi karben tunggu prayuga malah yen pancen keporo nyata ora mung pun kakang keporo eyang abiyasa apa dene ibu kuntinali broto perlu diderekake ambuktekake dawuhing astrolumia temanten sekarone yayi Mulat moro sangat bagus. esmunya kamanungsan kamanungsan Ong Nyengetono sanga pandu putra apa Dimas wis purno kang dadi ngendikamu ora liwat aku njaluk pamit. Sawaning kumbina mbuktekke pekabaran kang tumeka ana ngersani baru kakangku. Ora liwat sing prayitna ngati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Werkudur arep aji kakangku iki. kadangipun kakang Dimas Arjuna wonten paring adawuh Koko Prabu sakpungkure Dimas Werkudara sajak banjur ngangsek piswanira ana wigati apa yayi mbok bile Koko Prabu marangaken keparenga ingkang rayi badhe anungka tindakipun Kang Mas Werkudara Dimas Werkudara wis suka ning omarang pun Kakang ora kena jeneng sira lunga-lunga awit mbok menawa kepara nyata yen kumbina mengko darbi kersa memantu mundhak nganti gawe gegering kraton mboten koko Prabu kalian sinambi priatos namung badhe ngabaraken saking katebian yen panjen keporo istu wonten temanten kulomboten badi sowan wonten negari kumbino o dadi sediamu mungkaru sinambi bakal bedah pepikat anges ditopo kulon wuning giko keprabu ora liwat sing prayitno ngati-ati mung pomo dipomo yen panjen keporo nyoto kagungan ngerso memantu Dimas ora kena manjing onong tarup inggih dateng sendiko nyiun pangestu koko prabu sing hati-hati kembar kulo kulo koko prabu ayo manjing kedaton istakan daw kulo istakan daw sang naga yaksa ang sang amburna wa mangalingana duk rikala sena suci wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Kowe tak awi maju nang ngarepan aku aja gedandapan mripatmu. Ayo ngetutake marang lakuku sowan ing kumbina mbuktekke pekabaran kang tumeka ing kraton Ngendraprastha. Wonten kabar menapa Rama? Iki pepundenmu. ing kumbina bakal kagungan kersa memantu. Ndau pagi durno bapakku karo Rukmini adiku Lri. Yen mekaten kula kantun ndherek kersanipun Kanjeng Rama. Upama kabarana nyatane kowe sing tak kongkon bali swanono ngamarta. Baru kakangku, habioso kakekku, kunti ibuku, derekno sedikuk. monggo kula dhirakaken tindakipun Rama ambukaken pekabaran ingkang dumugi wonten ing Indraprasta Gatot. badhe tindak dateng kundi doro kula manjing Kang Semar nolo garing Petruk lan Bagong. Wonten apa, Den? Wonten menapa, Darang? Wonten apa, Gus? Bagong. Gentenan le omong. Rorang wong kanggar meni nyambut gawe nyuworong utawa nyambut gawe nembang ki nek ora ana panganan. Cocok. Ciloko temenanane. Omongku aku didapuk penggerong, guys. ora peduli teke kiyaine wis monggo ngono kok ya daturke ndarane ngono mbo teko dipangan dipangan wong aku ya ngalah ngono kok data omong-omong anggo ora omong kowe opya ae sik tangenge karete iki Anak karat ki nggo apa? Bagonge srekore kok wae ora. mau mangan joget gareng. Manyen reko-reko wae kok tak rasa-rasake kae. Apa yambune iki ketara apa sih? Niki ajeng tindak pundi, Gus? Petruk nun. Aku bakal mbubekke temanten. Oh, ajeng mresani manten. Iya. Kowe tak temu diten ana ning negara Kumbina. Wah. Aku kok ora dulemi. Panjen dasare durung ana pekabaran ing tumeka ing Kraton Ngamarta nangis saka dawuh timbalan dalem Koko Prabu supaya aku mbuktekke nderekake Kang Mas Merkudur. Eh, toleh nolo garing Petruk lan Bagong. Saura-urane nderek bendaramu, eh, Piyayi. Mongko ke nang tarub. Ra urung kowe ngisini-sini nek ora padha besus-besus. Ya wis pesing pokok ki ngono, Ma. Bab sangu mesthine rak ndara Permadi sing tanggung jawab. Heeh. Mm -mm. Derek, gelem aku ning ya mau apa kang dadi penjalukku ngono. Gandeng wong larang banyu arep ngilangi yiyit. Kuwi kudu tuku. Saiki kudune adus gresik kabeh men do ilang yiyite. Omong kau banyu ki tuku e. Eh. coba. Ayo rekane paron. aku karo kowe mengko cucul separo kono separo ngono ha cukong kok <laughs> wong adus sing dadak kon nyukong ora ya ora ane sing pokok kuwi anger kuwi durung iso resik awakku idamaku ki durung iso adus temenanan aku ora melu aku Amu mete. Wong sembodo karo wandane kok ngono kae. mbaya gulung neng kali kono kae ora sa werna-werna. mono. Kang, aku kuwi. Kabeh ki padha karo kowe tak kandhani ora-orane. Nek kowe ya ora, Pak. Karo bapakne kok ngusuh. Nek kowe ya ora, Pak. Anggepmu aku ki ra cilaka ngono apa? Takon nombokmu nek ra kandhani. ngono kok diurus wae. <laughs> Wong kiyaine iki soal iki agek karo simbok kagek ora akur. Do padu wae. Ya mambengi tak jaluki dhuwit. Ora krungu e. Lah karang aku e gebacut sare kok. Awake dhewe disarek-sarekke. Saniki ngaten, Dit. Lajeng kersane pun kados pundi menapa ngagem-ageman calon kangge lenggahan wonten ing pasamuan menapa cekap ngaten kemawon Aku mung nonton kadiduan. Lha sebabe Kang Mas Werkudur ora kepareng yen aku nderek ana ng tarup. Hmm, ah, wonten dasar napa? Dikuwatirake mbok menawa mengko nganti aku gawe rame